egin dira Leclerren magazinean, hemen bauen, ikusteko ea egia senesa, eh, falta hori, ba, bazen, uh, bazen falta, eta antzinean, bazen uh, eh, afixabat erraiten zena, falta zela de la matière première. Ordean, borain egideko matière première de la koliz zer da, egnia Eta ordean, guk uh, nahi ginen berrize uh, egia, zenta hori ahont uh, faltsia da, frantzian bada burra, bada nahi, nahikoa salbu frantziak horiek ez balin badute presio ona emaiten, frantziako industrialiak kanporat egorzen dute, eta ordean eh, kanpoko frantziak horiek erosten dute presio onean, behar da diakin uh, eh, alemanian, uh, sei hilabetez, kaxik uh, burrain presioa doblatu diela uh, magazinetan. Banan, ek ez dute bat ere, ez kaxik. Ordean, Grand Surface delako horiek uh, falsia dute, bada burra, salbu, ez duten nahi presio hona eman organ guk horren xalatzeat inagila.